بوك تو اثنان وسبعون 72. 72. وجوب عمل شيء Etwas müssen. Etwas müssen. يجب يلزم Müssen. Müssen. يجب أن أرسل المكتوب Ich muss den Brief verschicken. Ich muss den Brief verschicken. يجب أن أدفع للفندق Ich muss das Hotel bezahlen. Ich muss das Hotel bezahlen. يجب أن تستيقظ مبكرا Du musst früh aufstehen. Du musst früh aufstehen. يجب أن تشتغل كثيرا. Du musst viel arbeiten. Du musst viel arbeiten. يجب أن تكون دقيقا في المواعيد. Du musst pünktlich sein. Du musst pünktlich sein. يجب أن يعبئ التنك. Er muss tanken. Er muss tanken. يجب أن يصلح السيارة Er muss das Auto reparieren. Er muss das Auto reparieren. يجب أن يغسل السيارة Er muss das Auto waschen. Er muss das Auto waschen. يجب عليها أن تتسوق Sie muss einkaufen. Sie muss einkaufen. يجب عليها أن تنظف الشقة Sie muss die Wohnung putzen. Sie muss die Wohnung putzen. يجب عليها أن تغسل الغسيل Sie muss die Wäsche waschen. Sie muss die Wäsche waschen. يجب أن نذهب فورا إلى المدرسة Wir müssen gleich zur Schule gehen. Wir müssen gleich zur Schule gehen. يجب أن نذهب فورا إلى الشغل Wir müssen gleich zur Arbeit gehen. Wir müssen gleich zur Arbeit gehen. يجب أن نذهب فورا إلى الطبيب Wir müssen gleich zum Arzt gehen. Wir müssen gleich zum Arzt gehen. يجب أن تنتظروا الباص Ihr müsst auf den Bus warten. Ihr müsst auf den Bus warten. يجب أن تنتظروا القطار Ihr müsst auf den Zug warten. Ihr müsst auf den Zug warten. يجب أن تنتظروا التاكسي Ihr müsst auf das Taxi warten. Ihr müsst auf das Taxi warten.